Bagong, arep ngopo kowe? Heh, ah, Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki semar asli wae Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Pateh sengkuni. Eh, kuwi pateh. Ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu ngomong ngono. Krukup sarung. Kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat, ning betu mantek aji. Yo. Edian. Dian. Yo. Ora apa-apa. Nyong to, nek ora percaya. Nyong Kula kok pengen ngampleng cengel sampeyan, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ya ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikambleng lah masalah. Eh, Wes. Nganti aku cilik ngelacake lolo gede aku cemapot megulu kalau kowe 20 tahun, Bro. Al-Fatihah tujuh kisino nugroho Tan samar pamareng sokma Sinuk maya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ah, blegek kukek sadulita mel mel ha ha ha ha ah. Ah, nala gareng ora pangling iki Daraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Dah. Aku ah, ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung. Oh iya ngono wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ayo ah, urung kok. Mun kon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. dibagike Pak Gong. Eh. eh? Ndarapati Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tra. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang karo Mestina apa piye ora. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep loro ning ya penuh. senyum. Mm Mesti mesem ndara werku dara wae kondang. Le angker kundang. le kereng ning mesti mesem. Mm -mm. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbalono, Pak. Eh, kowe menengo dhisik. Ah, aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara mate. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Eh nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh <laughs> iya, Semar. <laughs> Tak tompo ora lewat pengestuku <laughs> tampanana. kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasandursan Ndarapati sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku tampan ana Ndara Dursasana bekti kula wah <laughs> nala ya tak tampa <laughs> sirahmu saya cilik saya cilik nggih karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok den wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, iya <laughs> mangan sedina pindho. <laughs> Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndarapati bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula den. Oh, ya <laughs> sing ketok gagah dhewe ming Petro. ketok sehat dhewe. Pangestu tampan ana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndarapate bekti kula? Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula? Eh. Kok ki rasane guyu, Gong. Gayengke. engko dikira ora apa ora ngabekti wah caedan <laughs> bendoro guyu kok ditirokke aku <laughs> ya edan lho ngawur guyu dhewe bengis tuku tamparono bagong <laughs> kula ngendi kok Paripen daya nono ing kasantosan. Lho, Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, <laughs> mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Inging sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapto ning Karang Kadempel, kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing itungan Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan puspuluhan taun. Lha iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi 10an taun. Aku kari dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis 10 taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. kahananmu kok mung sarwa sekeng sarwa ora duwe sarwa kecingkrangan uripmu bale wis mammu ya ora mundhak apik omahmu ya ora mundhak becik ya ming popok kaya ngene wae kosek to aku tak takon karo kowe jane pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora jane pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora pandhawa ki tresna karo kowe apa ora yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu kowe ming dadi abdi kowe ming dadi batur ora munggah dadi tumenggung ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta coba saiki aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi duwe rasa nggatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake ha, <laughs> kuwi lho dirungokke mar ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning paman Sengkuni kuwi bener. <laughs> Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati, pati. Dadi abdi ning Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. <laughs> Wah, pendopo sepuro sepira tau ana iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, oh bronjong. Bronjong sapa? bolo dupa. Iya iya iya. Iya pancen bener lah. Kuwi kudu tok gatekake, Mas. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastinawa, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti, ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. <laughs> Mangkir yen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Eh, ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. ana daya kok nyacak karo sing duwe iman niku daya cara pundi pun sampeyan saniki mang paring pangandikan perkara kula arep sekeng perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan sampeyan ora usah dadak nyacat uripe semar ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe wit biyen semar niku ora ora sulap karo gebyaring brondo donya semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat Okeo bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora kes anak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja, aja. Kowe engko wae gampang. Aku ora betah enak carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. ya wis ben kono kuwi wong di derajat wong di pangkat ki wenang unek-unek ki kok wis ora iso kaya ngono ora iso njerwan duwe derajat duwe pangkat wenang unek-unek ki wong sing ora sadar karo kedudukan kaya ngono kuwi iya ning sabar sabar ora iso aku ngelih lho ayo wis aku anggere ngelih gampang nesu soal ayo engko gampang engko tak liwetke duwe wae njaluk kowe Bon, saniki mangkon lho, mangan dika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangan eh pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning karang kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene oh, anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmito. lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati boyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman sediaku mung cukup kuwi lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Eh, Bagong arep ngopo kowe? Eh, Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki semar asli wae Agung nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Pateh sengkuni. Eh, kuwi pateh. Ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu ngomong ngono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cara. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau mulai piye, Seng? <laughs> Sampeyan yo ora tata toto Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, <laughs> pun mangseke sake kula tak golek rokok. <laughs> Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten, mboten kula tenggo teng jaba. Bali ana omonganmu pate sengkone. yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina aku nggawa Kurawa segelar sepapan yen perlu karang kadempel tak bumi angus kuwi ya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina saya aku tak takon karo kowe ngono kuwi wis dadi omongane patih wae ha ha ngono kuwi wis dadi omongane patih ya sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya semar kaya aku kaya gareng karo petro ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki po menang po nggo sewenang-wenang pangkat mbok nggo godho ora manut karo aku tak hukum kowe manut ora manut karo aku tak ijak ramu. apa wis man man mau apa jenenge tro pantes pantes Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Hmm, apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Seman. Karang kademel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ketua ketualin Mas Karang Kademel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kademel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. aku nek wis nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya, Ismaya. iki bolak-balik tak tantang iki mergo aku bener bapak salah bapak lan nyatane ya ora wani ha komeng pate komeng pate kowe iki walah ana nini kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiya karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to kowe iki ora langgeng lekmu dadi derajat pangkat ora langgeng kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek, aku merovokator wong sak karang kadempel. Kowe dikeroyok wong sak karang kadempel, modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sapenake dhewe kaya kernet saiki arep ngopo weh? yen ngono kowe wani karo aku lho saiki piye to genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to wala SDM rendah SDM ki apa gong susu telur madu sumber daya manusia sumber daya pemberdayaan manusia ha? ayo muni awe kowe wani mungsuh kurawa aja kok kurawa satus anake kurawa kok maju kabeh kon sisan groyok bagong nek aku nganti kalah karo kurawa ngelalu aku tanda aku golek wong kena corona tak sedot virusnya e. mati aku asli kuwi Asli, apa iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedakan iki durung karuan. Kalah. dibaris ke kura hak terajang ijen orang mundur kura wajan dundang bagong iki merganing pati ah kue iki kesuwen nak ngene iki mau langsung muni gamelane terus kue metu terus suasana iki tegang Patih kelemak kelemak ora. Kono gawe lemper kono. Rek. Ate padhake wong rewang. Ayo mundur oh. ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. piye kok ngedram pisan kowe ra kom ya disabar-sabarke Gu genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Ngene ngene ngene ngono tantun tang des dadi laku ilang dadi eh oh, aja rapop sesuk 100 wae lho ha ah. kleru kok uh, cah edan panjen kan biyen Pak kersane Bapak eh kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir ha Harpa kuwi mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhaoke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Heh, kendel ya kendelne nganggo utek ora sak kenake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, dene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Moh nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki ming suarane tok kok sing tumandang aku, aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Mah mah. gah. Salah. awes ah, mayang awan barang mau ya kesel aku wis taktik sewengi naskah <laughs> aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora <laughs> ngawur wae ayo piye kowe aja ming plunga-plunga kudu tanggung jawab. Waduh. Wek. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatot Kaca Ndara Antar Jandara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijak dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Eh, aku ya mau matur. Tomong. omong. Kartosena iki arto kek ngendi? Lah ning gone. Bagong kidang diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean iki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Ngari iki. Eh, eh. Malang kerik. Yo. Ndoro-ndoro seno yo manut bae yo. Aku komandan Linmas e. Ha ah, iya. Ana apa, Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten? Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Pate Sengkuni. Iyang pateh Sengkuni. Heeh, uh anu iya. niate Semar ora kleru ora salah ora luput Ardi pateni karo Pate Sengkuni Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang Semar ardi bacok nek mboten kula sing temandang Wah Semar mati dina niki sira teh. Kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isa siji e. Ngendak ngomong-ngomongke. Bong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Marep kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel silamu Sengono terus kula gudak nangge gundul kula. Astiye glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Hmm. Pak. Ya Pak ya. Hmm. Saduk tak saduk. 有吧有，哎，你说啊，哎呀，嗯，不能被打成，要得了，要得了，哎，得了，哎，小小小小，今天打那跟着不落地。 Bareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. <laughs> Ketawa, bapak ketawa. <laughs> anjen setan tenan. anak telu kok merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara garu kaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuatir. Lah ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iku? Monggo wae panganan. Arah iki kaya mrene, Bul. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. <laughs> Nganti watu aku. Ha Eh wis tole. Tak jaluk jaganan ngarang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewang eh, ana engko dak dikira. Eh kowe ora tanggung jawab. Nggih ngestokke dawuh, pak. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Wis kana, Mak, budhalo. Mboten ngake gendhing pak? Eh, sok, gendhing-gendhing apa? Hmm, lha nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. ndedonga muga-muga karang kadembel tentrem mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau oh nggih nek ngoten kula nyuwun pamit sing ati-ati kula nyuwun pamit nggih Pak eh sing ati-ati Bagong aja kaya bocah Bangung siring soto kurawa kambah Ongke suruh katite Ong ong Merut layut sagung pro ratu Ong Ripun man <laughs> Bareng bagong muring-muring kok ati kula rapi nak Mule kula medal saking karang kadempel saking pendapi <laughs> kula kok kuwatir. Oh <laughs> eh, sampean ya ora mulat. Sampean ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampean ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone Boyong Semar Badranaya. Lah dal. Driwi andati kerojokan keguyon, dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing warna werna Warno. Mangkato adi-adimu diketapake petruk garing bagong dibondo tangane nggih wis taken dawuh <laughs> ning sampean ampun keri sampean yo maju ngadepi anak anak Semar ayo aku sing ngene ngarep ning kowe sing tumandang lho dur karto marmo ndri wis dawuh katututan namun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya Ronanggono makawiyo gelar riro wangwang Simbah patih Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu ploso jener. Kaya ora nganggo tata krama. Mbaya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangeten si Mbah Fatih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakke cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa papan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak e yen to Simbah Fatih sing arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, bakong ngene. Nggih. gong. Siau lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omak salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndoro Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndoro Pati Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. aku yang jelas kono ben bening suasanane asli aku nak rano rono rono tenan lo yakin kilo kilo kilo kilo abing to oh oh iki lorong iki dipejet lorong iki bagong sakit padarane seret kono rene kok nyeret digong wah jan ora mriki manusiaan masa wong lara arep diseret gorene tru nggih okay. pun bon. aku tak takon karo kowe gong nggih kowe jane wong tuwa apa bocah nggih wong tuwa bocah semene ngendak ke susu kowe mau omong piye omong napa omong nek eyang pati sekuri ngagara-gari bapakmu ngau pedang ngono to terus sengkurine muni piye kowe mbok aja gawe-gawe sing nyekel pedang ki sapa ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe lho mak mau apa mau? Hah? Kau ngene iki mak kerap kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi ngomong. Lho lho. dan temi perkarane apa? Genar boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel. Ha to? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha to? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku jaluk ngapura? Nggih, padha-padha. Diar kowe. kapok oh, kowe. Dek. Hmm. Maju sik utengku loro. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndoronto sinapun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petro Panggao tak ayoni Ndoro Kartomarmo. Thank Petruk kowe nungkul apa kan? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjaga monggo. Mati. Wah. Wedi. Udar kowe. jajal kepala nyoto pitli kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu ketemu kalau pengelan hal ya dulmo gati cenopati negolo ngestino terus sampean tindak meniki ajeng ngelablak kowe oh masangi blabak ngelablak ngelabrak kulo ah. nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel ning dulma gati iki cinga-cingane Ngestina. Apa cinga-cingane Ngestina? Lah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Yo lah ngono. wong nganggo tantang-tantangan iki lha terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampai mriki aja napa? Melablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawi taun. Yo. Buah jigul pamel tenan pamel, pamel, pamel. pamel. gembilu gleleng ora gembilu gleleng ning nyatane nyo mate kowe nyo modal kowe picololo jempolku suwe-suwe nek jane ngene celo drame iki celo bae dis ngono nek bedhang tak tuku meneh nah gene iso celo nek ora iso celo ndase ngutut dram ngeplak wis lara kados-kados. Eh, nah. Modal eh. ya nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Eh. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbaca nganggo tangan, nganggo glugue ora apa-apa. Pamel kowe. Nah. Ini tak apuci. Nyamburi wae. Kok aman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis eh, sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggung ngethok wit kambil pitu sedina ora rampung. Hmm. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ayo wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Dewek. Dewek. Edian kulitmu kenyal. Eh. dilonokke melu lono dilenekke melene padha karo dudut katut durung lutung ha iya mati aja napa golek pucukane ya aku kalau kalau kowe wilang bebarang wah nganggo kampak yo clewet mutel kucilahmu saka apa to saka sirah tenan tutuk cecok waduh pusaka kok werna-werna sing telake iki nek nganti aku kalah kalau kowe megul kalau kowe 30 tahun gitu lho. Lah kula selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candel dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk ning alas roban Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Kok ni wong numpak bis keli. Mati! Mati mati, nonton sampean niku suwani maju ya mesti serep yo. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat, ning petu mantek aji. Yo. Edan. Nyo. Ora apa-apa. Nyo to, nek ora percaya. Nyo ora kok pengen ngampleng cengel sampean. Kita kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Hei. Nganti aku cilik ngelacake lolo gede aku cemapot megulu karo kowe selawe taun, Bro. Tak kira apa ya? kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak jleng jleng dititui <laughs> jleng ora pas anjur dititui jleng kenang apa le jigelan petro petro piye petro ulik petro lurek ulik ulik ulik ulik ulik Ula jujul. Ngapusi. Tutu tutu tutu. Pitlo uli. Uli. Uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu tutu. Uli. Uli. Uli. Waduh, aku yang buang malam ini. Petelok kula tutuk ning dheweke niku mboten jujur le nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung ngomong kamu ki aku bingung. Uli. Ele. Hmm. Diganti el. Ha tetep uli. Ele diganti e, tetep uli. Ini Hulu pele el ngeten. Hmm. Wis oh, diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Uri. Ah, dengkulmu melancar. Malah cengeng ngecan uli. Kok uri? ngantem cilah kula kula madhep mriko adep-adepan kalu pitelu heeh mm -mm. terus dhewe ngomong kali kula dulu dulu mau ganti aku tuh kepingin ngantem cengelmu ah monggo tak celeng galak ke celeng galak ke celeng galak ke celeng galak ke si si si lho tuh celeng galak ke Monggo monggo. Oh ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo nyo. Nyo monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nutuk dudu petruk. Bagong. Man. Bagong gawa palu gede banget, tutuk ceng kula jeng kula kelekalan. Kelekalan. Kelekalan. Aduh. Bubuk. Tutuk. Kelekalan. Kelekaran. Kelekalan. Nah terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe mundur. ah semua nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung gue kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Lah, isin niku nggo melem ilang. Lah masalah budul wakat ketemu budi-budi skala kalau Petruk kok kan dadak. Ijen-ijen ijen lah madang tenan. Citan Majurah kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kulo ora kok gelis kok gelis kula niku nek nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duduh salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mang timbali cit. mama jua kaya kaya kaya kaya no kerupuk entek tetep telung warung lo gagal kapan mah hmm. aduh sesekan kuping ki mbok sok digunakke ngrokok nggih aku muni petruk patenono wah wow, dengkulmu mlocot Nggak ngerti kula citraksi kekekekeno no, entekno. Yo langsung man kula ditakoni bakule. Lho lho lho piye iki? Sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Oh, ah, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. <clears throat> Seseret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. <clears throat> Ardi entekke dhewe. Seseret sampeyan nek omong ya lerang-lerang wae petruk petruk dhewe mlaca ta. Dur. Maju ora le. <laughs> Nggih. Mboten king tak klungsu, klungsu nek edu, Mat. Mang minggir, Petro ajare. <laughs> Ini rada abot ning rapopo. Hahaha. Pedro nggih Ndara Dursasana ya prajurit <laughs> cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper aku ayo grangane lho Nuwun sewu arpa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ajri kali sampeyan rawet di mboten sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek Ayo jajal ning kene nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan Ndara nek Kurawa aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. banteng teng jotos tos. Banteng jotos ciwit pangeting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok mung banteng teng aku ya gumun aku ya ngantem lho sira monggo. Heeh. Hmm. Aso ndol dil. Ora apa-apa tak antem dil. Aku disapi no. Bening. Ora kaya. Ora kuat e kok. Arem bales ya aku. Arem bales, arem bales ora. Ora kuat e kok dadak arem bales ora. Iku aku nek ora mlayu nek ngersani Darantasena ora njaluk sak biantu Darantasena kalah go. Ana isa gelem bantu e ditangisi. Apa ya desambat apa ndoro tesuran tegel karena kadempel di biyuki batang suto karo soto kulawa kono wis sing maju kono sing matur ku nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut Setan setan kono mangkat kono Gus Darantasena Kedrawasan Gus Darantasena Kedrawasan tunggale kula kale petro karang kacempel bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku kowe nangis nang boten kepeksa boten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu Terlalu takut ngopo kurawa ngamuk sing ngamuk Doro dursasana Terus aku tak kon ngopo? Naman belane kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goro karo Kakang Garoto karo Kakang Torjo. Jare Si Mbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sata Kurawa ning ra rasa gak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tapusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula garing kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. rasa ndata bu apusi aku mbelani kula nyamlan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampean niku kulino ngapusi lambemu lambemu juga tak totok lho omong-omongan apik-apik kok ngene iki belane lambene saiki piye saiki kok kon piye kula dewangi aku ngewangi kowe gelem nek pancen kowe wani tenan kowe maju oh, mung sopak di sono aku wis maju kalah wis teman-teman oh, wis wah iki mau ana hape tak video. Tak tuduhke sampean namane jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Ya nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam-menclem. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Hmm. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, cenah bedah. Melebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong didaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ah, ah, ah. Ora. Bapak liwat buri, buri niku ciut ning ombo. Gage mon. Moh ngambet ambegan, nan ngambet ambegan. Wis, kowe meneng wae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko musuh Pak D. Drusro nek lumrah mesti menang. Heeh. Sasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Heeh. Wis ngono wae, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamat modar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngapa-apa kan. Heeh. wetan samar pamoring sukma sinukmaya binayu ing asepi oh gong hmm. wis rampung mbon wis lho den nanti terus ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa peneng ndro wis Nek panas asine durung kowe, Gus. Lambe murah. Men silir. silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus iki daya kekuatane? Kowe iso didaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku, yo. Nyok, cungkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? sikile gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti sun ambles telenging bumi mate mm. kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke okay. Truk. Hmm, geleleng kowe, Gong. Heeh, butuh tela ora? Ora. tak colongke mesake lah urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit po truk moh iki lho pirang-pirang ne? heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho Kuwi paling pengen omong-omongan terus jajare iki pare. <laughs> Aduh. Wah, oh, bajikur sapi tang ya, Tru. Syukur ora. Munggah, munggah. Wah, oh, Wah, padahal sapi tang kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Ah, iya, iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Hmm? hmm kowe gong. Hmm, Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, he eh, eh, he eh. he. Aku metu lho. Engko sik urung bang, engko barang metu nek. Takone ora. nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk wae gedhuk, gedhruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. <laughs> Ora pengen lho, Dru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Petruk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah, ayo. krungu lho aku ih kowe eh, gong gong saya tru <laughs> aku arep nang Kalimantan wah geleleng tenan bagong iso mabur bareng ngandel ora Saya nggak mau pemain pirang-pirang kok kayak Aku golekke jaket kulit, Gong. Gong, hei, golekke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wah, dak, wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 60 tahun ke atas tro wis gawa bel gawa bel piye teng klinding turun turun turun turun <laughs> sip pokoke ngarah ora golek untuk ndoro kae tak maju ya tro maju aku nututi gong ya ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ya ngayo jane apike ngringene isuk sak gon-gon gelem jak mandek sak gon-gon gelem nggih ku sampean iso nabuh no yo mengerti Pedro tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake bakong-bakong dadi ampuh kula dangsupi dhe Dang su pipi. Awake sama mlebu awak kula. Blep ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. iso ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula kowe iso nyembur kaya ula. gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite, Pak. dirajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna dirsa sana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tas jas, banting, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayane mangsa kala kowe du ngerti kadek dayane Bagong. Lah, ayo. nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku kowe kowe arwani karo bagong hmm? rakon lho lho hati iblis motor wae ada kudus kowe iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, bakong kok mabur. <laughs> Teratapan atiku. Nek mundur mesti wae eh, werna-werna pokal kawene bakong Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Sun <laughs> ngapunten. Bakong wae. Bakong. <laughs> Eh wedeni wae. Bagong ngopo? Oh, kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe oh, iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Eh. Sengkune. Weh, ada tembles dening aku kowe. Ah. iki sapa awakku dibreseke nang lemah sak wudul iki sapa iki apa ora gong ora nang kono ta kowe marai kleru aku mau medasku kok nimbles ki iki kok iki lho kaya ndase padha dasmu kowe ndase padha aduh petro aku kapok aku gak apa-apa, Tru. Weh, apa kaya, Tru? Tak pendem. Loh, Piye carane le ngeduk juga ngan? Aku ora ngeduk juga ngan aku Kang Supan Ndoro Antarja. Wah, wow, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sing nyengetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celana. Aku kapok. Ayo. mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petre, Petre aku celana. Bagong aku celana aku aku tak melayu Petre aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecot. Wis melayu kok lagi nimblis aku enggak sengaja. Oh. apa sembur aimu asem iku ngemot pestisida ora kok didoni kok panas banget ha ah, ora iso mong to Kang Sulpan Ndoro Antarjo menane aku ayo heeh heeh hmm, hmm, hmm. Ndra, kowe iki rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sura. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngene. Ah, ora bakal wedi ya kowe. Nek carane kaya Aku yo ora wedi wong kowe iki mau ning bersirahku bola-bali to. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lek no pan wat, timblis tenan aku kowe. thank Edo <laughs> metu, Gong. Sok anak metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Oh, aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo, yai tak derekake. Thank you. gegeg kugeg sak Eh, kaget aku. Tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Eh, lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan Karang Kadempel. Eh. eh. iki iki piye Petro? Kosek oh, to mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. daging menapa paduka supe dateng kula Kiai. Eh kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma satata ning jalma wanta. Eh, aku biyen tau duwe sedulur. Oh, tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Oh, apa kowe iki? Ah. Sumitraku biyen alah Hmm. Sariman. Oh, mawur bapak Sariman piye? Anim animan. Lah Petro iki ngomong ora cep-ceping pecotet ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Eh, iya. Apa kowe anoman? Kiai Semar. leres kula ngadi anoman kiai kula pun senggono kula pun mayangkara kiai semar menapa kemutan eh anoman tenan kasinggihan mekaten eh ah, ah, ah, syukur gusti iki maha agung gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning karang kadempel eh anoman kowe samet. slamet tunipun. kiai semar wilujeng ning sambikala kemarin lu ngaturakan sembah ngabek iku lu kunjuk Kiai Semar. Eh iya iya tak tampa. Pengestuku tampan ana ya man. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Bener apa Pak Anoman? Eh Anoman lo gareng. Waduh. Samet man. Pengestunipun ki lurah ulo gareng wilujeng bekti kula kunjuk ki lurah. Eh iya iya tak tampa. Pengestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Prayogakno ya lho niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet man, Anoman. kilurah Petro. Heeh. Wilujeng kilurah Bet iku lho kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilurah Petro kula namung piambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kelurahan Petruk kalian Kelurahan Logaring Kelurahan Semar kula mboten mangertos mergi Negari negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun Kelurahan wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kelurahan terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil Kaya ya wis mati sampun ki terus munyuk sing raine boyo sampun pecah sedaya pun namung kantun kula wah jan kok ya umurmu dawa to man pengestripun dipun paringi berkah yuswa panjang ki lurah syukur syukur prayogakno ya man wilujeng niring sambi kula mboten kirang prayogi ki lurah kowe slamet nyok lho kok mbok yo man ngono apa kok nyok Kowe wong munyok tenan kok diundang munyok kok ada raen to. Pengestripun Kelurah Bagong wilujeng. Kelurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe dipaniki rupa munyok diundang nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Neng nak kowe dundang nyok kuwi jumbo karo kahananmu. Inggih ki ora. Heeh. Selamat kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki ora bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten ki Sehat berarti kowe aku wis entek, eh, Man. Inggih, Bu, menawi panjenengan kirang olah rogo wis nek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi iki ora bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh iki lho ora. Eneng eh, apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Kilurah. Wale-wale menapa? kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Kelurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Kelurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula tumuntun sak kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Kelurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel, Kelurahan Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Kelurahan Noyontoko. Eh iya iya, ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nusa Jawa. Heh, nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Kelurahan. Heeh. Lah terus Kuwi gatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sak pengeripun Kelurah Semar saking negari Poncawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal renguh pasuryanipun Sang Prabu dumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula Anoman Murupadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya dumunten kula bidal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya wilengking saking menika Kyai monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan dika parengo kula boyong wonten garing Poncowati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kiai semar boten keparang tedhak wonten ing negari Poncowati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kiai semar Badranaya Semare koten prayetno semuriris semurir seko balik titi yoni kondo yoni trisonyo purnomo sasi ing bong dari ngantos paripurno pangantikanipun sang anoman yo sang senggono dinampi nang kikluar semara bodrono yo Dadak sakloe mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumunur Kinopati Arya Sekene Kadya Kagiat Kang Samya Mulan. aku ora ngimpi opo apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung eh ah, iki sing rawuh kok kaya begawan durna karo rekyana patih sengkuni wah iya ngono kok begawan durna rawuh glutruk kok aku ya weruh lho karo rekyana patih sengkuni begawan durna rawuh gong wah wis ketekan penyakit iki tekan penyakit piye Nek mau dayowe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titen ana. sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Merga wong loro iki iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa ta? Suudon, suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mrembanduna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun Eh, Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kowe kan sampeyan ngeneng kawidadan. Eh, wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ora kena mati sengkuni bekti kula. Iya, iya Semar ndak tampa. Penemban, bakti kula katur penemban. Oh, nolo gareng kak tuku tampan nono, ya nolo gareng. Kula tinggo jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bakti kula, iya ya nolo gareng gak tampa. bakti kula katur penemban. Ya Petro tak tuku tampan nono, ya Petro. nge kula tinggo jimat. Ndara Pati Sengkuni bakti kula kunju. Iya ya Petro ndak tuku tampan nono, Kula tinggo jimat. Penembahan Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandak wae elek karo aku, ning gandeng kowe kamu lo ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harus ngono kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Bekawan Durna karo Patih harus Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Dipatih harus Sengkuni. Kenyon ngapunten ming kerep-kerep elek. Lah iya. Lah iya aku ya mengomong ngomong ngapa anane kok. Heh kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih perempuan. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napa sasat ing dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten karang kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prapakon ing karang kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur kau kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah Dene sakwise kowe engko gelem apa ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi prantaku ana ing Karangkadempel iki, sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Sumar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip nang alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Neng pendawa orang tahu ngerti karo kahananmu. Ora tahu gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu yang mau sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Hmm? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe muni bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu persasi kuwi ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarek ora tahu ganti. Monggo wujudane ya ping kaya ngono kuwi. Neng neng Goro Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosak kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten kowe bakal kelakon. yang perlu kowe bakal dua titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembatan. Waton kowe gelem memang momong marang bersoto Kurawa. Iya, Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong neng negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa wati Mbau Denda. kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga sungga kaya pusaka ora kok ming neng kene dadi ponokawan manganmu ora ajeb kadang kala sedina ping telu kadang kala sedina ping pindho kira ya memelas banget to mongko kowe cedhak karo para pendhawa kebangetan temen para pendhawa ora iso nggulo karo uripmu lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal urip kaya ngene kok tok lakoni mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng senenge nggon apa aku tak takon senenge nggon apa kowe gelem melu ana negara sedina kowe njaluk apa wae tak turuti semar kowe njaluk omah wis bakal tak sediani yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira lho Jaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja men menyap cepo yang ngono. Ning petungane bakalan durna. Ature bakalan durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Uh, gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Uripmu brun duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip pun mboten saking go heh metrok piye manut bapak heh bagong piye gelem wae pak bagong ngodian ora ah suwe banget elekere to iki ana kesempatan sugih ya pak yo menyang yo durna kon gaweke perumahan Peruman apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. yang memperumahan uang papat itu oh, duitnya sepira, tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir jalan sing larang lemai. Mengko yang pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kau tak gaweke kandang kirek. Oh ya wes rasa wae. Menungso e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Eh mangkir yen to, Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten Monggo, ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Loh, ukuranmu urip ning alam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam Padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam Padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem, eh niku padha karo menggunggung penyakit. yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadep marang panguraning Gusti ngaten duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung keserimpet-serimpet. ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Ah, kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone ah mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawulo karo bondo donya niku pirang-pirang neng ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajo ngene mbah marang neng Gusti niku nggih neng ning karo sing kula kandhake niku huh, eh, perbandingane 1000 dibanding siji ngoten tadi Semar moh upama Semar niku urip nang alam Padang kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng kula wis seneng lahir kula bunga, batin kula seneng kosek Kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara bondo donya. Mboten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Huh, eh, ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. arepa suge bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampean ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula derek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal didukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa orang? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Eh, mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok eh ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kino adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamar dekane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamar dekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang bakalan dono. Ngerti ya? iya to karang kadempel iki wis akeh pangane para sata Kurawa. Oh, Kurawa Sago, bumi angos sekarang gak jembal Semar Batranaya. aku ah, ngarep ngopo kowe kowe aja gawe perkara kowe aja gawe masalah Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kosik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Eh, Durna, rawuh mene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai. emosiku memuncak. Heh, Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak Aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Heh, sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sih, aku tak omong sih rasa doting brengok. Eh iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utuh karang kademel kene bakal tak bumi angus. Ah, kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadembel. Karang Kadembel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, diramung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadembel. Nek arep bumi angus Karang Kadembel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadembel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki linmas Karang Kadembel. Yes, iya aku nek ratu tuku rokok sik Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kajembar, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing ngandangi. Aku nek nice, tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Ki nandake nek wis wani. tengane wane pajangane apa meneh rumangsane hmm eh, ngerti iki katok training iki pendak dina tak nggo latihan pencak silane ming gondupak raimu wes aku ki pedhi to ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa uh, kowe uh, iki pendhita ning ngono wis pancen wani karo bakal terus sing tak wedeni awakmu Wah, yang ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembomu apik aku ora bakal mempalangi. Ning gandeng tembomu wis gawe panas, kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejabanmu. Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sakeng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Uh, blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok mengge blegeduk sadulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampean ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bekawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bekawan Durna, ora nang kene papan wong neter kan dijayan. kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Gustina. Oke, oke ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Eh. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokki njogo. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora we? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantang aja muni metu njogo. Tantang ah, ayo. Nek wong neter kadejayan, ngono ora kok metu njogo saru ngono. Nendi pamane wong netir katakan, Neng coba, ayo. Ah, kowe mesti metu Jawa bae. Ayo, neng Pratan, gak kadean. Ayo, tak jerek-jerek. kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki durna ngendi tak takon. Ora durna kene ora durna kono, anggere neng durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono. Nek ora di tandingi oh, sampe dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk ewangi Truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong ae, Tru. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku, Man. Iki kula tresno kali Kelurah bago. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Iya. Mlebu nang taman saka inggih kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang kelingan ora gemutan nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu do mati ana ta telu nek ra papat inggih terus kowe ngekeki kathok aku lho napa tasih tasih isih kathok munyoki beda kathok wong kathok munyoki bolongane telu inggih sing mburi nggo buntut lah inggih tak nggo ki isis ya, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora buntut bareng tak wale iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. <laughs> iso kenceng kae. Ora ora jarem. <laughs> ora linu. tasih dipun simpen sak menika. Isih kira merek-merek krokodil, ngono ta? Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke, malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para soto Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Mm -mm. Hmm. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho piye? Ngestaken dawuh. Kilo Semar kula badhe mbelani kula Bagong menawi para Purawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangka ringipun senggono sing ati-ati ya anoman mriki mistaken dawuh bapak keperanggul mungging ayuda kepampak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepampaknya mungging aloko ngong ilah dalah iki Bagong Mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik, mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho lho, ora basa karo aku. Tak basa nono ya gelut ora ya gelut. Wis eh, pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napake kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Pono kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. aku nggawa ledek munyok. Lho, ledek munyok. Iki ngerti apa ora? Anoman ya Senggono, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumijo sanes. Mboten mawi Tumijo. Ora nggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate bedah negara ngalengka ijen. Ngalengka diobong dasa muka keplayu. prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa kula wong bedhane negara? Tahu po Lakone apa aku tak takon? Urung tahu, iki ijen tahu ya, Man. Sampun ati. Ha. Ah. Kondang gembong mangliawan. Lho. Utawa anoman dari gua hantu, ya ya? Nggih. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng bae kok tak gawe lakon e? Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip ni. Ayo dicoba ye. Surtayu mungso anoman, jagoku mungso jagomu, botoe gelut lo botoh. Aku ra gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku, aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo surtayu. raden anoman, kalah karo raden surtayu. Ah, bleh. kleti dhewe. Inggih. Kula aturi seminggah iki ora bagung padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Ayo satu-satu. Mo. Ora wani ngene. Cah gleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungo dhuwur kene ora nang isor. Hmm. Malang kerik. Inggih. Kuwi kesur tayu maju ji atas raine dis. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngengaran anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar karo resan Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha, Dok. Nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo. kalahno anake patih senggone para sata Kurawa menawi badhe jajal kula semanggaken sertaya aja kaya bocah cilik aja meneng baik. iki tandang ana anoman ora minggat pecah silamu, para maju legane atiku raden rasa pamer 不沾沾我。 Baca pol, tak ada mana-mana. Kok iso Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk menduwur. Inggih. Tekone. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah singsat? Lek nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Raisa, ya, eh, Man. ingin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. tekesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker, wuh kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik, Ora wis. Purun gelem. Mangap. Eh. Waduh. Kata kapake. Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. <coughs> Wis dilek. Hmm. Rodo angel iki, Man. Dilek. Hmm. Hmm. Sani sebul. Wah! Ha iki podo abot iki ya. Ngapa e? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mengap. Wah. Mau anoman orang ngono. Ini syarat. Gawes. Eh, <coughs> waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Drek, hmm. rono kabeh. Men aku ora muni Aduh. kenapa balik ke sithik. Mangap. ah, ah kuwi ya pembalasan. Ayo, kok kok. Udu tai. Ya dilek. Wah, okeh iki ora apa-apa. Hmm, okeh ta ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek. Piye? Dono kabeh. Mana iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cetik cetik. anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Diloko. Ayo, amo sura mlocot, ayo mlocot pancen bayo. n candak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gedrung Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendeluwo. gendruwo kalau bojone selimbit Hmm. Bojone gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek sedluk. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek melipil-melipil metu calean nganti diwedani gendruwo sing climbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah. Oh, diplesetke. Anane kula sani gelute musuh kula. Aku nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Ya, ya. Di pandanganku jeblok jadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal weh. Lah, remuk weh. Remuk ku ya isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Lur? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki nak ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Wacok cilahmu dibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa kecik ketel? Ora ngerti. Aduh. Gelaji silang. Tiba no, ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Dal, kemplot cilamu. Eh, dia. Tiban cetok. Ya. Pusat kamu aneh-aneh itu. Oh, -aneh, aneh Aku pucat kamu nih, tumbak. Oke, kanjani. Kelis, oke kanjani. Iki cetok. Oh. Tahu nggak, mati ini tukang ping babat. Ya. Dan lapo-lapo ya. E? Tukang rasalah barang kok dipatek. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai daimatu? sandal Sandal candal jepit iki lekun jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate dene aku. Hmm. Kowe. Iya. Iya. Edan. Eh, Pedro. Eh, Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati Ngestina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula ning nganti kalau Petra Wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan ya kain yang nganti aku kalau kowe Wilang icin mulane negara ngecil. Ah! Halo. mati kula Pak. Anoman panjen ampuh tenan boten ming klebu enten dungeng ning panjen nyatan. Mati kula Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebuten dungeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibanting ing alur kidul ngetan kula. Pecah kula Man Anoman ngamuk. apa ya man? Ya, nibani wong tua. Upa mau duaku. Besir no margulayu. Gapit mu ilo, temancep neng mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah man. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Ya. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine lho. Aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. kok kula ngicol kula ngicol tak kira lanang e. lho tak kira wela paman cengkuli saiki tepungane walok warok dengkulmu mlocot kok warok bewoken walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. mati. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. hmm Mene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata tangan noman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dirsasana urung maju. Dirsasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya, iya, iya, iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman. Nang nganti kowe ngayal ora gelem ngejak bali Kurawa. aku iso ngamuk nek ming sak anomane wae nek ngamuk dadi girayo apa tru hmm kita sing gedhe jenenge apa gorila wah aku karo giralo omong kleru gorila ayo utuh giralo gorila kok remet dadi kelalar awakmu Ya, wis ngejak gogo. ya wis aku tak bali. Eh, sampai naik dhewe mulai kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati sengkuni, weh, semaur dalem pak guru, nah ya. Weh, ini raitan lho, Don. Aku ki pati, weh lah, malah marang kere, mati! Iya, iya, ora. ora. ora ora oh, mak tratap aku ora malah ngrek lah dadi wong menangan ya pajake kowe nek tak timbali nek ora muni dalem pak guru keprok watu sirahmu iya iya ya senggune dalem pak guru ngono ya jan izin aku Eh, aku ki izin ga. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya, iya. Sengkune. Eh. dalam Pak Guru. Terus piro, Li? Pak <laughs> Guru. Kelas 3. Lho. Ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok semenane nginjen roke Bu Guru? Rabi PP Pak Guru. Oh, kita apa jenggune? Kita jepitane. Jenggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sapa? Romai Rama. Coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong wong gre mandel tak buantem bataku siramu lagune napa sakaremu sing tak apalke piano ngapa kowe aku ding dong dong dong dong dong ding pak guru yang ini apa namanya dosa sel dosa sel Pak Guru awal hus kurang ajar Halo Pak Guru kok sembrono ayo mlaku rono karo nyanyi dosa sel dosa mi Pak Guru yang ini ya apa namanya karo joget dosa sel dosa sel mi Pak Guru yang ini Iya, Pak. Namanya. Oh, nggre mandek bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu Yang ku sayangi selama hidupku Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku pate lho. Kok dadi omongane kaya ngono. Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru ra isin lho. Kula niku kanca sampeyan, atau kono Gresno tekan Karang Kajeman niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano piano piano. Piano main-main piano Dik Pate. Orang iseng iseng kita. Ya Sama niku mati. pangkatnya juar to negara Ngastina. Lah kok tadi nyonya nyanyi nyonya nyanyi sakrepe dhewe. Bermain diringi. Lede mati. ampun kaya ngoten. Wah, lagi wedi vokal gawene para ponokawan. kawan. Piano main. Bermain diringi. dengan tiyani bermain di iningi dengan piano ding dara ning ning waduh kibote yamaha iya hei sama ni wong kono bocah gerangan gerangan kulo tekan ini mergo melu sampeyan piyona piyano piyona piyano ora diloke wong akeh niku nganti isin ora oh, sampeyane dhewe ora piyane main-main kok oh, dulu melu-melu ora ngerti dodo slemper kok kok melu-melu yang ini apa namanya dosa-dosa ini panjen petruk ponokawan kawan, sakar PDW, main-main piano. <laughs> Wah, keparat. Canda tadi ngono, Pak. Wah. Truk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Oh, lho, oh, lho, antem pisan klekar. Malah ngisini-sini. -sini. sing penting gelem niku sing dadi nyatane nyo mangantem wedi marep tak mungkur nyo Ngon mburi ya kena Ngon dodho milih ya kena nyo lho niku wong bebas kok kula ora tau omong ora tau nggugu ora tau guyu sing penting tandange mari guyu ning diantil pisan modar ra isin ya ya ya celekit suaramu nyo ayo mburi kok piye nyo iya ya ya wani nek kaya ngono <laughs> nyoyo. Wong buri wae piye ya yo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimake. Buri wae piye nyo. Lho dodo kok nyo. Ngono lho. Ha iya iki ya iya kok. Nyo ya. buri wae piye. Ayo. Kaya kula niku lho sing dimake tenan Lho iki ya iya nyo ya. Santai wae. Ayo areng apa? Buri wae piye Mburi ya mburi nyong. Ah isih. Ayo, hadet ayo. Ngantem mau diartene anak. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Oh, ya, tetep ngajek menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. <laughs> Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Heeh, hmm, hmm, ojo kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, oh, ora apa-apa. Ah, wah ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ah. Oh. Ngosek-ngosek barang. Oh, main mumet deh. iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. yo. Aja dimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki kaya darane kok mubeng to iki. 부지런해 어, 어, 냐, 우와! 울었다, 야, 왜 슬로우 뻗는 가 왜라, 이제, 이제, 정말 레바자게, Cengel 길어요. Yo. 승하디하디. 어, 또, 또, 또, 또. Pasang 꾸자, 꾸자. Oh ya tegel men to Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Salah ora. Lelah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang muda-muda. dasar kowe kalah kowe terus golek <laughs> luweh modar ya bu ah, ah, ah, eh jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok Ening dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur pendhawa Lolo garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 tahun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh. Bagus-bagus kabeh. Monggo yo atine apik kabeh tur dadi Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya niki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndoro Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndoro Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndoro Gatutkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndoro Antarja, Ndoro Abimanyu nang resmune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen dek jaman lahir sapa sing ngetok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Zaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, mungkin nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok tok tok tok tok tok tok tok. Hai jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret bret bret bret. culing culing culing culing mosok nganggo culing culing bae kandhani kok ha iso tak rekamke ye ha iya eh do meneng sik malah ngrembug wong ngorok ndoro hmm, ndoro wis anggene wilujeng den kakek semar slamet kaku kakek aku ngaturke bekti katur ya kakek nggih kula tampi dawa sami-sami ndoro antasena wilujeng den Yo kek selamat tekaku. aku ngaturke bektiku katur ya kae. Heh, ah, kula tampi Ndara Gatutkaca wilujeng. Yo, Siwa Badrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi, kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo, Siwa Semar. Slamet aku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Eh, nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya, yo Siwa Nayantaka slamet aku. aku ngaturke sembahku katur siwa semar eh mbok ampun aneh-aneh ora eh, niki mung batur kok disembah niku malah mengke kula ndak kualat ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wah ndara wisanggene bekti kula kunjung den nolo garing nak tampa tiba padha-padha nolo garing nggih ndara antasena bekti kula ya reng tak tampa matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak donga-doake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Nek tang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara garing kanca bakti kula nggih, Den. Yo, garing tak tumpu. Ndara ntarjo bakti kula? Yo, garing tak tumpu. Ndara Bimanyu bakti kula nggih, Den. Nyayunala garing tak tumpuk. Ndara wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa, Ndara Antasena bekti kula ngeten, ya Truk tak tampa. Ndara Garukaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Bimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara wisanggeni Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Bimanyu, bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Eh. membagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae kae kae. Kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Eh, wis dibekteni suarane dhewe ra penak. Lho Suaraku ora penak piye Bagong? Ambo ya ora sang nganggo edan. Ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Netempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya ya, njaluk ngapura. Lorong teh yo ora penak omongane. Yo njaluk ngapura, Gong. Yo minggu iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya, iya. Padha ndara Antasena. Heeh. Yo ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumahku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe yo elek tenan kok. Enten wigaten napa ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Eh, enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahke lawan impenku, Kek. Eh, sampean ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina ateges simpen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono kakek semar kuwi kaya mangku sang hiwang candra sorating sang hiwang rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk sorating saka kakekne semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih tumuli aku matur marang kakangku Antasena, Kakang Garwa Colan Kakang Antarja, botene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mara to aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal Sakbiantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar, aku bakal bantu marang panjenengane kakekno Yantaka. Ha. Ah. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak ini wau sedia ini bapak sing mangenti kaya kali kula di belakang ke ndoro-ndoro ini. Sinten ngertos ndoro-ndoro ini kerso mbiantu bloko mawon, pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Eh, kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nom maning negara Ngamarta, ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan ngamarta katone wis ora tentrem morale kawula ngamarta wis rusak ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusaking ing para kawula menika mangke ngembe dhateng negari ngamarta tan wurunga ngamarta badhe rubuh nek ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong mula kula kepengin bangun kayangan lho bangun kayangan piye? Bangun mangaya kayangan piye, Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayom, ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesangi para kawula sami majin amatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat dewa Bathara ya jagat Maestu Kara yen to pancen kaya mengkono gegayuhane kakek Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakek Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate pendowo musmun di pustaka jamus lima soto kedah rawuh meriki sinuwun dorowati minangka dadi pujangganing Ha mundi sekar wijaya kesumo kedah rawuh meriki sinuwun manduro kudu rawuh merene merga tumrap kula nadyan sinuwun manduro menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa Ilandara Anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa, Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. kagat risang kapirangu rangkul kinempit kembit dosang reknaning bawono ing ong yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena kang bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyun ngambil sekaru Jayang Suma sinartan boyong Kanjeng Wandarawati. Heh, oh, sampean kalih Ndara Antasena, iya kek. Ah, nek mengke Sinuwandarawati mboten purun, kuwi ana purbawasesaku sing baku kowe kelakon krawan Antandarawati apa dene kelakon boyong sekaru Jayang Suma? Ah, nggih, matur nuwun. Siwa Semar. nadyan aku bakal budal mun negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Limasada. Aku karo adikku Abimanyu ing bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. ora usah kuwatir yen ana muga mugane kanjengmu mandura aku ingkang tanggung jawab ah matur nuwun hmm, wis kowe do nang omah wae kowe tak ganti gaweanmu eh iki engko arep ana duwe gawe gedhe nala gareng kowe mlathoki kayu petruk kowe ngangsu hmm, bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh dan tenan semari kaya komunis. Kejem kowe. Ngunake aku sampe nade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun den dene sampeyan pun kersa bantu kali kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Noyontoko. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki yo apik, sesuk golek wanci sing prayoga yo apik. Mergo ngenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. ngenteni wektu dina ingkang prayoga ndara ing barikat lampahing rata tanpa ndara prapting sukuning argeram kang tumingal bung dereng ngantos parsrami balwasana kasaru rawipun begawan durna panditeng sukolimo miyak kang sagung semaya karya kagiat kang samya mulat Sopo lah iki kok ah ora panglik eh, penemban durna sing ngrawuh nang Karang Kadempel eh nala gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi waduh iki kok malah penemban durna ya sowan mrene truk weh lah kok malah aneh to iki iki penemban durna kok sowan mrene gong ah wis kok klebon penyakit Penyakit apa? Wah, penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra pendho mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo Ase. Heeh. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Heeh. Mm -mm. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi ah, suasana iki dadi adem nek sing rawuh ki wong brangasan wong tumindake elek ki terus dadi sumuk ha iya ning ya di rungokke sik wigatine begawan Durna ki apa tak rungokke anggere macem-macem aji arene kowe oh, iki pendhita lho kok ora ora urusan ora urusan pendhita ora urusan apa-apa ngisruh karang kadempel aji arene kene eh bagong meneng dhisik siap aku tak nyuwun mriksa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek kira-kira arep gawe kisro, rame, arep nyebar. Hok. Hoki apa? kirek. Kuwi <laughs> hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Oh, oh, oh, oh hmm. Eh, penemban, wilujeng. Ah, ya Semar. Selamat tekaku nering sambi kalau. Arep aku tekan ana ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap, ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Heh, kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun. Slamet tek aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestu tampan ana. Nggih. bekti kula kunjuk penempat. Petro tak tampa mengestu ku tampan ana ya Petro. Nggih. Ana kok. Wis krungu e dek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penembahan lo ngaturaken bekti kula kunjuk. Penembahan Penembahan duran Durno Durno bekti kula kunjuk. Akang, wonten kau Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe iki nek ora suudon karo aku ngapa to? Hm? Kowe iki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Ah. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki mesti tak loke sing elek. Aku tekan ndi mesti anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula? Sampean niku sebagai napa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nake penyakit. Ha apa ora? Ora, ora ya wis. rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit, ya Tru? Heeh. Mm -mm. Kula ya ming omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok kok pancen. Bekti kula punjo, nek wonten lepatin nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestu ku tampa ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Heh, ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke keriku men totoli pitik. pengestu kok totol lipitik ora. Iki ngene ya Semar. Eh, nggih, pripun? Aku mrapta ning Karang Kadempel. Saya iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Eh, sampean diutus sinuwun Ngastina. Heeh. Hmm. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. akeh para kawulan nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugotong miyampura nimpuna supaya nambak rengganing praja parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata, semedi malatihening, dihening. Nyuwun paling marmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmito, ing ndumeling ana ing Karna. Sasmitaning dhewe ingkang tak tampa, negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Dirdana supaya sowan ana ing Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanti kowe sowan ana negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ana negara Ngastina. mengko yen to pageblug mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel ewadene eh, kowe krasa kepenak ngene mapan negara Ngastina kowe moh bali marang Karang Kadempel ora apa-apa semar ora apa-apa malah kepasang yuk yo katuju ing dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina kowe njaluk apa bakal keturutan kowe njaluk pangkat apa bakal kalak seka sembajan semar nggih mulo dina iki setemene aku ora kok sowani jen Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. wis diyasake tandu. Sokoe ngerang kademba tekan negara Gustina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Gustina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko pomo kowe wis bisa gawe padang negara Gustina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek mengko mbangun omah kowe iso tingkat 400. Hmm? Apa ora moncer kowe? Kowe tekan karang kadembel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh. Tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Sapulai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gateke karo uripmu coba. Hm? Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur kalau telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Hm? Nek nek kowe gelem sowan ana negara Kastina, iki bakal malik grembyang. amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowanen negara Ngastina rong dina telung dina, bali dikanteni pitong gerobak Mas Wicis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mau saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi pitong karung. Petungan. Ayo pikiran, apa kowe ora kue Kowe buka sak karung wae iso go tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal lakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik, jiaran cacah 8 ya lakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, ngadokmu training ireng. Lek tuku nang wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Hmm, cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Hm? Untumu sing siji kuwi ditetes sinten? Dadi nek guyu mak klop klop klop ngono. Apa ora gleleng? Ora mung kowe sing sugih, nola gareng petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Durdana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge Eh, ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya Tru. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak ya Gong. Ya ora ana ya penak sugih. sute piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Ana engko aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo ya soma, ora apa-apa mung sedelok kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus nek negara kita wis padang mulih nggawa pitung grobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Ha, karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kaya, "Ha, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung." Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. <laughs> Mat mati Mm -mm. Terus karungnya ditumbang telu. Pitung karung, ada garing sekarung, kowe sekarung aku limang karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut aja Semar. Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek awas dene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa, diparingi Purbawasa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegeblok. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula soanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku kowe manut karo aku ewadene eh, kowe ora manut karo Begawan Dona tak kanthi nang Ngastina kowe ora gelem tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana oh haula kowe sing tak rudha mari kowe sing tak jiat nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina bangga nadan kowe mlayu tekan ngendi paman kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. jaga ngarep ngapa sik mar tenang mal. iya ana kata-katane durna sing marai atiku merkitik merkitik piye durna mau arep meksa karo kowe ning negara ngestina ora masalah kowe pribadi urusanmu wong loro ora ana sambung rapete karo anak-anak ora ana sambung rapete karo kawula karang kadempel ning barang durna ngucap nek semar ora gelem dibayar ning negara ngestina kawula karang kadempel arep di bumi angus Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak. Aku muni Pak, wong. Heeh. Omeng lirike kok krungu ya, Mir. Eh, Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kajempel. Aku tak takon, kawula salahe ya apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok planet kanan. Kok arep dibumi angus karo begawan Durna. ora sadar dek nek dek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kajembel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu ah, gleleng padake tosre. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara Dolop kok mingan? Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Hmm? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sik. Kowe mau omong muni piye? Loh, kowe kok ora basa karo aku? Kowe oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih menjubah karo ketumu. Nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. neng ndi-ndi anggrene Durna geger, neng ngendi-ndi anggrene Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye gue kowe nesu? gue mau muni piye? Sing artok bumi yang angus sapa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. masyarakate karang kadembel iki pirang-pirang. Ana 1474 kakak. Nek 1474 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dul. Hah? Kowe udu pendhita kowe. pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong Semar, boyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadembel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kajompel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelairaku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagonge ngapa ya caitan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tak ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. aku ra ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nang arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange diadane Bagong. Entar nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo katok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mula nek aku nyandang kayane aku ora wedi ro sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbaku. Hmm? Ayo ditandengke ya. perkara karo boyong karo Semar boyong ning rasa ngrasani karo wong Karang Kedempel. Nek Semar ora kelem tak boyong ning Karang Kedempel. Utawa tak boyong ning negara Gustina. Oh, kawula Karang Kedempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora nang kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Hm? Kowe ngerti ra? Terminal ndeksa iki gentone iki aku ning no wis insap aku wis ra manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek edan cara mbiyen dadi nek arep golek masalah karo aku Ketanggor karo wedur lho nek ngono kowe wani karo durna genawe sucul klambi ora wani piye wis nganggo training kaya ngene kok iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. <laughs> Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati jet. Oh, Bagong pepalange Bagawan Dono. Ora minggal ayo metu coba. Ayo, tak toce Bagawan Dono. serok pisan. Bocah kok kandhan kandharane angel. Bocah kok semene. Neh dedelke biha. Aja mangarep bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Heh, kok iki gawe masalah ngerti ra? Hm? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah? Pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep gawa pitung grobak karo ngisi Mas, monggo aku ora pengen. Nek nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kajembe. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kuwi terus di mana di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem karang kadempel. Nek ana sing ganggu karang kadempel, kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa, rasa, rasa, rasa itu, rasa itu. Ya. bocah kok senengane gawe heboh lho eh, heboh nek ora heboh ta ora dadi dadi senenge aku dadi kangeni mayang semengi ra metu bagonge cetakoke ha iya ngero le ha wis kono nek nandangi durna dia ditandangi lho aja sik ngiwangi sapa lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi terus hmm ngiwangi ora kowe aku ora di masalah opo-opo. Aku ana dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang roku rawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Lah kowe nang wangi aku apa? Lho, ah ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkai ombo dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwune tulung nyingkirke memolo karang kajempele wangsulamu kaya ngono. Oke, oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani, wah gre kok njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke mingan. Wis ora ora sambung kowe aku. Gus, apa? Samian sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Okay? ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana gareng karo petruk karo bapakmu ki ora gayeng ning nek ono kowe dadi gayenge ora jamak-jamak ngamarta dadi kaya kebak kabagian betul terus mengenai hal seperti ini sing endi durna niki wau lho pun kula tantang e sing nantang durna sapa kula sampean pirsa to iya aku ngerti lah terus napa sampean mboten ngewangi kula Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. <laughs> Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. <laughs> Darata sena opo? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Heeh. Wis kowe lungguh sing kepenak. Nggo Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye, Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir, potolane. Heeh, wong sik drat-dratan langsung dijabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo, Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, mengko nek durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo, Bagong? sampean tahu to pas ngelak nih kalau kulo golek ke unjuan melayu aduh banget nanti kulo gembro bias iyo pas teng tengah ngalas kelingan to Iya. pas pados wahyu cakra lah Iya. dados pendito Iya. kelingan buat kelingan berarti labuhan kulo gede itu merap sampean ora bakal tak lalek ake Sana ini kulo naik ke taman kanan kelingan ini panjenan beribun ujo kuatir aku mbilani kowe sip Ora butuh kowe nyok. Wala edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadiake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. <laughs> Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ana. Awong ya urung do mangkat kok kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe kira ketua pemuda to? Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandawa budal sekarang menemui Aduh kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa dibuat mundur. Pukul mundur para Santo Mangkat saiki, Bagong. Budhe samrika ngestoke dawuh, Bagong. <laughs> kanggro sesumbar lindu bumi lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong ong bumi menyukang kumambang dusang wisnu batoro ong bagong ah. Sama e, aku kok kaya rum tau tepung. Lho, aku Kurawa, pirangane soto Kurawa. Karto eh, dudu Karto Marmo, padha karo Karto ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak meh gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong gomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, kru buten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapa Aku aku sing tok ajokke. Lah sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Amin ditantangke kok nesu. Lah niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelek ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Hooh, Pakde. aku sing ewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing arep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul dombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku? Aku wange jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo sirnano daranta sena bayangan semar nadyan kowe dewangi anak-anak pandhawa sira kekuatane anak pandhawa apa kira-kira iso ngalahke prasata kurawa sing dadi nyatane minggir jajale antasena siap den siap gong maju yo Kaca Siwa Kartomarmo. Kulaturi mundur. Wah, ora bakal mundur Boyong Semar. Bari bakso kula wantun kan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula terima majeng Siwa Kartomarmo mati dening aku. maju kok ming anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki karang kadempel. Bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa arep piyayi. Basa apa? Nawon basane kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja sawang lahir, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? wong tuaku pendhita. I bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning galake papat. Lho, galake papat piye? Weh, dara ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waton iso ngucap. Kowe aja ngino karo satomo. Ayo, neng kene sapa kowe kok aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendamu tak pecah siramu. Lena pangendamu tak suguhi ramban. Hmm. Tak nahi dedak kowe mesti dokoh. Ha ta? Kuwi panganamu to. Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Us. Ijo-ijo tenggel mlocet. Mati dene aku pangkal sayani. Yo. Yeah. sadar tenan. Kita arep melu perang borangal nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, no? Pengen iso perang. Pengen. Ngamu o bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho ora. tak bantu. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem. Ora sedeng. Nopo iki? Niki ciut ning sok ombo barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngambet ambegan. Hmm. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Loh? Gus? Hmm. Sampeyan teng ngendi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngambet ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Hmm, hmm iki serius niki? Yo. Menanggal aku kejegluk tak tonyo sampean. Yo. Wah, oh, lah gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. <laughs> Piring! Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Darantasena eh. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mat, ki lho. Yo. Jedul eh. mburimu, mburimu, Deng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu, Deng, mburimu. Wedan, ora sida. <laughs> Mburimu, Deng, mburimu. Edian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bentara iki dimanfaatke. Iya, iya, war jaluk ndarung-ndoro gak nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer ndara. Heeh, eh, eh, kula wiwirangan. Pamer opo? Dinclupi ndara Wentasina terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Heeh, eh, telo kula dintekke kabeh. Telone sapa? Telo pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka bumi. Bagong iso ambles bumi. dinjingi ndak rantas enak ah, mbak kula dinjingi taten mari iso mabur pengen aku mancing nih awakmu nggih ngambet ambekan mm. aduh malah ngentot e kula mm. pun nggih pun kowe tak goni awakmu kowe iso ngambah ndir kantoro sapa-sapa iso tak sambri oke okay, gempon ing Irikoto dian gatut koco tinon mapak Tinon mapak karko suto Hong Mpun Wis Kul mancing tengah pak Wis Carane mabur Sikile gedruke ping telu Kue bakal ngambas dir kantoro Biar kue wer Kito tak potol jasmu Wajah kewasa yang rumah sana Sengisau ampuk imeng kue tok Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, kula wamuk Surabaya Jawa cangkingi sirapku kabeh wis. pegati kowe. Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Kok aku ditimblas-timblis wae. <laughs> Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir kantor. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durma Gati lolos, Durma Gati lolos. Waduh, kok mak makslep kok ya penak banget ya Bagong kaya Kaya ora ana ganjelan sithik sira mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik sira. Kaya makslep ngono lho penak banget ngono lho. Edan ana. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh pono kawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa ngedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh pono kawane kok bubar ora karo-karuan iki jarep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Karto marmo surtayu durma gati mungsuh karo bagong karo gareng kok mundur ki. mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sangkune gila karo aku. Paring dikira demit kok njedul sekondron bumi. Meneng wae. Oh yae, eh, legane eh. ati aku sambata. Hmm. Ayo amuk Surameta Jaya Merata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak muleh. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jak muleh. Waktunya lho, Ren Medhuni nang isor nggo pencokan sirah. Isori, eh, isori, isori. Ya arang rum tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake rek bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem. Ha? Aku tak golek pitik sak okeh-okeh. beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni pitik diculke ora notho limatane Sengkuni aja aja urung entuk pitik eh kok geger to ya aduh bagong aku njaluk ngapura mesake kuwi jenenge niksa ya nek Sengkuni mati namung picak ora eh, namung dadi tukang pijet to ha ah, iya sange to heeh ngene wae golek gerobak loro terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul engko ora pedhot petenge aduh aja bakong gerobak lagi nggo ngusung damen kowe santai wae aduh mati aku aku tak nggawa kurawa mulih ning aja mbok siksa mulih ora mulih ditanono Ya ana es nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripan nang bumi modal lho sengkene. Eh, iya iya aku tak bali. mboyor kamboyong karo bapakmu ayo kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna terus kowe arep ngopo nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna kowe tak kantutke dosane kowe tak sirnake Bagong wo lu ngerti awake dhewe ya bar nyenake Bagong apa piye ha pengen tak timbli saka dhuwur ya ngono apa piye Durna loh Lho gare kok iso mabur? Lho, garing wis tuku tiket pinginane kok. ra iso mabur. garing nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketokke ndase tok. Ndak tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak canda awakmu ak pendem urip sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bibi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamano, cundo maneh nang nganti aku tekan pati meguru karo kowe. Cundo maneh ora kemauan yang awakku kowe sing tak ajar bukan dulu ah! Meniko kanti dinin suwani pun pono kawan petro Ingin suwan pun negari ngestino Lelele lagi kok malah Nganeh-aneh. Kakang Durno, pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe Dasare wong sekeng, wong melarat. Saura-urane nuwun sewu nggih Petroswar menika mboten badhe gesek. tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petro, kowe butuh apa? Mangke menawi Petro lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika datuloyo papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para minulya kok ming dinggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna suarane atos terus. rasa tok gagas wis santai wae wis gak matur apa perlune Pedro wonten dawuh sinuh Padurarjo sak prabamu tan sapi nang kene kawidadane ring sambi kula bekti kula kunjuk sinuwun ndak tompo pangis tuku tampan ana kula pun dinggo jiman paripe dayana ning kasantosan Petro padha slamet sak praptamu regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk iya iya Petro tak tompo pangis tuku tampan ana kawan Bagong Budurarjo sak menapam. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjo sinuwun. Yo, Bagong tak pompo pangestu tampanono. Kula pun dienggo jimat maripe dayaning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestripun Reki Anapati Sengkune wilujeng bekti kula kunjo Reki Anapati. Iya ya Bagong tak pompo pangestu tampanono. Kula pun dienggo jimat maripe dayaning kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha selamat sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok waslamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang kok pegawan Durna kuwi suwijining brahmanane Mahendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sampai naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok ming anane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku kondang nang sowan piyai luhur, apa kondang Petruk nek sowan wong duwe ming arep jejaluk. Apa ngundange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti mung jejaluk. Ning wetruk ora kaya ngono kuwi. Alah, rasa dasar sila silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan seneng senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng cara carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagek iki kula Nun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kau teng mriki mung Jadi hati dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Loh, Nak mangkon arep ngopo kowe? Kowe nak mangkon arep ngopo? Ngono pendeta aplot roe katroe tenan lho. Truk, hmm. sing sabar. Aku ora omong to, biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Hmm. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Heeh. Mm -hmm. hmm. Ditampa pangestripun pembantuna wilujeng bekti kula kunjung. Tak napa, pangestri kota menana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong kowe Wonora Arjo. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandita. Wilujeng bekti kula kunjung penemban. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestri kota menana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau nesan. Selagi kowe kuwi luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, hmm, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pengajaripun Mbah Durna wilujeng bekti kula kunjo penemban. Ah oh, iya iya tak tampa tak tampa. Pengajaripun kok tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan, sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus, kok barane kewan-kewan nyatane sampean ngepek kewan ora ngepek menungso. lho iki ketoke alus ning saya atos iki oh ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak kok aja mlebu perkara kaya ngono sing apik ya bagong sing sabar sing ikhlas nggih nggih pun warbi terus wonten dawuh sinuwun sawise satoto nggih ana wigati apa mulo kangge matur marang panjenengan ingsun Sepisan ngaturaken sembah pangapeti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndoro Abimanyu. Abimanyu anakku nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira para kawan Petro. Mugi adatosna ing kawulingan Ndoro Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten tigang jondro ing tanglengganing kodinten sak mangke menika Pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta botenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning gale para putra lebet Ndara Abimanyu. boten botenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe banon kang tinumpuk boten wonten. Malah sampun boten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga. ngrawakaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak utawa madosi wonten pun dilenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa Lah kok mak geragap Ndora Bimanyu paring dawuh Petra kowe sowana ning Sukalima Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wonjodipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni mula nyuwun pirsa karo Eyang Penembantuna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang endi nek panjenengan nuduhake matur nuwun nek ora wis mangsa boronga petuk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kali Bagong sowan teng negara Ngastina dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kalian Sinuhun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu Kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sawa Lima menika suwu. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten santri sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Mula nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sri Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwun prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula agoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalu rat wasis wasiteng esi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun wonten mawon atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun bawasesa. Petra, pripun, Mbak? Butuh karo aku to kono kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak lek dirasake. Oh iya, iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarin akan kula majeng, nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane Rama Majare ngratri. Lenang gak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Ih. Agung. Petro, pripun, Mbak? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Hmm? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula kula nyuwun dawuh. Menawi bukeng penembahan Ndara menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah kula ajeng dhuwur mriksa. Pandhawa niku lenggahipun teng pundi? kita tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penembatuna utawa Yang Penembatuna kula latri paring dawuh. Simbah pendito, kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi? Nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahipun para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten kari Ngamarta. Ah, kandak plekundhuk salu gembol sumarante sumarante hawala, hawala, Petro, baipun. Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuhe nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis matok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Eh. Alhamdulillah, Gong. Eh. Begawan Durna ngerti. Pendawa lenggahe nendi? Heeh. Mm -mm. Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pendawa gejak kondur terus nek kira-kira Begawan Durna ngapusi. Ora samel-melu wak pacule sirahe engko. Kondur tegel pacule semen. Lah piye nek pendito apus-apus areng apa? Urip ya meng ngapusi kono kene. Aulung modar e malah wis ora kokean ngomongan. Sabar ya Pak sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepe namung kowe. Teng pundi? Petra. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina, dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina nek sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula kula meru duweni negara Ngastina. Sinau Prabu Duryudana menika ming ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditrusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng sakene Gorong Astina sing ora duwe hak tumrap kewajiban Gorong Astina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Astina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha sampean minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat ya gajuli ya, Tru. Mm Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. ya, rasa gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapri kene iku sing dadi lenggah dampar Prabu Tiridono ning Petruk duwe wenang to marang negara Ngastina. Kula sing bangun Datuloyo, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong boto. Kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil to marang negara Ngastina. Dadi aja dimengke sing duwe Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran pikir mbah Padahal semantan ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia dinia nek ora ana aku, hmm ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolahake awake dhewe, tembung sing gumendung mergo awake dhewe. Ojo no aku. Ah niku pun buatan jalan, sak niku pun buatan jalan. Sak menika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembyake tangan, jang kaki suku, pikirnya gelem diolah. niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya tadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diar Petrus sak dadi modin ya, Truk. Mm -hmm. nek mejang gleling e iki. Tur kenyataan kuwi ora meng omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, kuwi tenan. Kula ora meng ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampean lemari-lemari kula kan ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng putih sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digolahi para Pandhawa, kula sing matur. Nek durna wis lunga. Kowe mesti didukani karo para pendhawa. Nuwun sewu, pendhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngmitung. Pergo apa pendhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pendhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pendhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. nek kula tiba-tiba sawantar karo Ngamarta, Wah dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Monggo wong kaya ngoten niku angel golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayu ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Jaran. Mitra. Eh, Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur nopo? Lah aku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nanti, Lah kok wae muni ngerti? Aku mau kepengen nutup-nutupi. neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaton kula menika bener naik panjang pancen sampean Jasul karo Petro sama orang gelem lunga saka negara Ngastina, mergo saka ndikake Pandhawa lungane nanti dan nuwun sewu, teng pundi papane wong antik dayan lo Paling anak karo Bagawan Durna, sing kula wedeni mau metu jopo metu jopo Petro kowe metu aja di dhisik sampurna ning pasilakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goroh ditelono. Oh, ana pendito tak ileng-ileng. kabur myang suling pepanden talutak mewah bandera kakondo warna-warna indra jala triana sri kawuryan oh oh <laughs> Man sengguni Beripun kabarin ten pawartos nopo ngawisang garing poro soto kurowo lo. <laughs> Manwerto, manwerti, manwerto, manwerti. Paman sengkunar metung latar numpak dukar, kulotur sosro dungsung kabar lo. <laughs> Man sengkuni numpak mitmini. Kulotun tun sosro nungsung pawarti werto, werti, werto. Man sengkuno numpak kerito, kulotur sosro nungsung pawarto. Kulotun man sengkunos dasi atos kulon ngusung bawartolo paman adian putra pun karto marmo cemadung dawu paman putra pun suwotomo cemadung dawu ya ya bat bapak dario cekuli dan ke putra pun dilmegati cemadung dawu bat kebut pun kabali Oter bawas tos nopo kulo cemadung dawu man an kulo pun cicit rasi nyanyanya dong dawu man peribun kabali bapak bapak bapak apa pari damel para apa man kuku kula nganga ngangongaken jangga nilingaken karo mama mama papa mas tuti dawuh titi titi ti, timbalanipun paman Arya Sengkuni Dursasana lho Kartomarmo Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmogati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata kula lo, lo, lo, lo. iki ngene ya le rembugan jroning masewakan ora nek jaba mung pengin gawe srana patine para pandhawa nanging durung rampung gone padha rembukan, bapak angalyoni jujul anusuli sowane petro kanthong bolong ngandhakake ento pandhawa ninggal praja ngamarta monggo wae sawet para wektu wis sak telung candra rekake takon ngalan penemban durna nanging malah dawi geran kula kang sangka ku nggih dursasana kabeh kurawa diketapake budhal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub dursasana oh <laughs> wala nggih man boten kenkan dulur-dulur sunawi derek Napa sing didhawuhke pawon lamun sendi kok ngestakaken dhawuh. Mangkat to dina iki. Lho iki ngestakaken sedoti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ronanggono magawe kelari rawang wang Oh Petrus Surtayu ya Enten apa Gusti kula antosi Dede Kurawa Sing kula tenteni sanes para sanga Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Betul nun Bloko Soto hai Begawan Durna Bapa Kembang Durna ora priksa menyang di lenggahing para Pandhawa Mulyan kowe takon karo Bapak Penembaduna, aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe. Lajengkanipun sinuwun utawa Penembaduna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Yo pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti yo Penembaduna lunga saka negara Astina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun? aku didawi dening paman sengkuni kene nyekel karo kowe nyekel napane lho awakmu kersane tak bondo tau tak kerincung sing lebokke pakunjaran gedhe gedhe kok tak pateni petro Kagak risang kapirang uring angkul kinempet kempet, kempet. dosang regnaning bawana om oh, welasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah petruk tekan negara ngestina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bongo rasa dadak kowe selak ulungno tanganmu tak bondo tak krincung sikil bagi pangunjaran mas ini pancen sampeyan aja mateni arep petuk monggo Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut, wani harus surtayu. Sing kaweteni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi harus sampean. Pecah dadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Mikir, Kong. Ya. Sarasata Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki peso ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewangi karo Petro. Lho, wani karo kartomarmo Aja kok mek Kartomarwa. Karto ndelosor aku. Woi, iki merganing patimu Sena dening aku. Ayo, panggao tak ayoni. Kene merganing patimu Singalina Prabeng Lalis lakon dadi kamu Iki merganing. Iki larwi wesok Kowe ngono-ngono ngono-ngono wae. Mati dening aku. Gogaceng sirahmu wae, dasar. Gong. Hei, eh, oh. Ngantel dasmi. Eh. Kurau kok. Ini ngapa ya, gong kok matanya abang. Pusing. Pusing. Oh, ayo mulane. Aku nerangin ini rawani ya, cerok. Ngombe apa ya? Spiritus. Karena saya kira rawana, boleh minuman di sana. Spiritus tak bagi kukang-kukang umbe. Bila-bila nih. payah kok kan itu iso kan leren ngono wong ngarep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati oh kabokmu kapan weh? ayo kowe haji kok ngopo kok malah muring-muring dhewe asma lasiron mah mlaku-mlaku lasiron iki sapa tukang eson ora tungguson mau aku mau biasa asik kan. Koe sapa-sapa kok. Asem lah. Tenang. Hmm. Tenang. Ayo kesel yo. Ada satu hong beri barang pengar perahu kartu maru tidak perlu perlu. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke, oke. Jadi ya, Tru. Heeh. Ana kira-kira wae ngomong aku aku sae. Oh iya. Ana ngene ya, Rati harus ojo. Ayo. Ayo ora ah, pandang. Ora pandang bulu itu apa? Pandang pandang bulu itu pandang bulu. Pandang bulu. Aduh. Mumetenan aku lho. Ya wis mulo sa maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dinggo. Oh, long sawang. sawangan aku. Ora lek dadi nak mana to? Hm. Ngono ae dadi nak Ya sulo e dadi kene kene nak sa perang. Nandang. Eh ya. Aji kira aku ditinggal dhewe. Awar turun yang pangkone sinden-sinden. Jersapin oh, <laughs> aja dewi lah. Ada ngusah-ngusah nengkone. Benoh awar. Ya ya. Lah trajane dhewe le. Heeh. Ati-ati ya, Tru. Ya. kula man. Petruk sepriko sepriki mboten saya suda kekuatane. Ning malah saya mempengi mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo pono kawan. Nyatane kawon diul menapa-menapa kawon yo kalah yo kalah ora sedaku ki omong. Wah, ejen. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsu Kartomar nggih. Tandange ngawur. Wah, sajae kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok iso rusuh, rusuh kula mboten lantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit, jengklit barang sakenake dhewe. Iye ladalala sapa sing urung maju iki sing arep maju. Swatama wonten dawuh. Maju le. Ri nistaken dawuh Petruk mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Thank you. rampoke menang karo Karto maro menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk eh, musuh kowe ayo ayo warasan, Petruk kowe diantemi kok meneng wae melirik matamu kowe menung sapa kowe kowe apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo gage ayo warasan, kowe ngece karo kowe ngino karo dumeh tak antem ora apa-apa matamu melirik kok Gemung, aku iki anak pendhita, kowe meng anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggep opo? Ayo, kowe malah suaraku, malah Hmm. Hmm. Eh. Duprok, duprok, duprok. Ah. Basa melu-melu. Aku kumah entar. masuk men men togo ngare. Tubrok ah, eh. tubrok tubrok. Kowe diantuk malah ahi he ahi he. Kowe malso kowe. Malso, malso. Tubrok eh. tubrok. Ah. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku pendito lah kok dadi koyo dihantem kok ingahi he eh. tubrok tubrok tubrok das mantos iki dihantem kok malah ingahi he eso we eh eh iki ngapa iki prajurit maju ora katon tatu kok mundur nangis eh eh man ngapa iki kula sakit man gara-gara kenapa mana kula sakit Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Mas. Petro kula antem isa manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula kan males ora gelem males nikmatane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Mas. Eh. Terus cangkeme ngantem iki. Terus iki le duplok-duplok-duplok. Wonten niku, Mas. Niku bola bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. saya lara terus kula nangis adik anakku ngger sak tama pulo-pulo bejamu dadi 20 mula ya petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi niku artine napa Pak teng ati kula kok loro banget kuwi tegese petruk ki ngece karo kowe lho ngece bab napa ngejene kowe kuwi anak jaran. Paman ampun cumetan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono pati tak jotos sinten. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jarat napa nggih beda monggi mula kowe sikilmu duwe tracak kaya ngono rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jarat aja kuwatir iki dilongkas ana bupati kap kowe melu ora bupati kap nopo lho balapan jarat Kowe ra ya iso mlayu ta engko. Paman lu untu tak ajar ta. Hmm, wah, roh atiku. Monggo panjur rumah niku cerita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Hmm, Ijen. Biyen ning pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ra ngerti kaya. wong bapakmu ki Inggris dikira jamak-jamak. Nomor ini ku dereng ngenten wong lho. Ya nah. Ning meng bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro oh, ati. Dino nane pertapan kondange pendito garwane widodari. Hmm. Jebul ping tukang narik andong. Ayo iku wis. Bahas apa iki? Hmm? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa men genahke kok. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. ngerti sapa meniku bocah ora ngerti ora ndulung apa durung-durungke. Ngerti sapa meniku ora weruh karo kanan sinatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan. Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane pirang malah dipirang pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petro kantong balang. Kowe aja ngino arahku. Aja ngecek karo sapa. Ayo. Begawan Durna tanding ngono legane atiku. Ah, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petro kantong balang. Bubrok, bubrok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek nah, ana wong kepirangan kok senenge sama-sama penyakit ora. Ayo Petro. Adu ato sing balung mlete kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo menekan masuk ke atiku. Dubrok, dubrok, dubrok. Dubrok, dubrok, dubrok. Dobrak. Dobrak. Tolong eh, rumah. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecet. Oh, pangan penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, buku karepe dhewe. Ya. Coprak. Coprak. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking jasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngajak apa? Kuat nadai Kiai Cundo manek. Oh, lakon meguru karo kowe. Selawe tahun kemarin. tuprok tuprok tuprok tuprok tuprok tuprok tuprok tuprok tuprok eh, eh si ini malah ngejak setar balapan jaran aku ini grumun karo Pedro ini biar saya ngabari sopo ya Kok iso ngerti? Pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Eh, Iye. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men Wong sampean yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora pira cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora pira cangkeme. Bedet pirat. Betet, pirat. Bedet. Wah kok tak linggis dase tenan kok. Ora ati perkara kamu betet ribet dempuli atas ora. Lho, bagus ngerti nek sampean iku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet lan ora pirat. Bedet, pirat, bedet, pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngece sampean, nek merana ngece kula. Menawa ana? Nggih, nggih. diem nggih anggere ah, sing ngecek ten sampean mboten Petro eh, ayo Mario tandang ana badat aduh syukur ayo kowe ketuntunan ora gelem mundur nang pajukan kabetetan piye ya iki saya tak raup saya debat nggih dadak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean iku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken pirut ing megah. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kiai Perot. Aku kok ya iya ta iki. Eh ora raup. Sik lagi kula nggih raup. Kula yo kleru-kleru e. Ame raup kok genah sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bathet banget. Lah. Sampeyan mandiri kok mengki ndak ketularan oleh kula perot. Aduh. Ah, gugu ngarepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cunda manek. ora jeblok ketemu jatuh. Thank Pandurna kok ngamuk tenan. Nggawa cundha Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, eh, mlayu le, mulih ayo le. Mati tenan, Dek. Petro. Nggih. Oh, diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura, Petro kantong bolo. Gawe geger negara Mesra, kowe menungsa apa kan? Glendeng ning kulo. Kelungkung. Aduh. Kok ngopo to Mas Rono mari-mari? Adus kono. Wis agem yuri ndas Putra. Sapa iso? Dursasana. Udu. Mawon. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macing. Eh, Gonggong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Masem iku lungguh karto marma. Eh. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Heeh. Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? durna saka kono sing mandura saka kene kono cundha manik kene nenggala aduh iya jero ayo sembuh pasrah wae ngopo e gong kuwi iki nganggo kibon Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak iki. Sedih ta, Tru? iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ampe nek mujur lambemu lah. Petro, nun. Wis kondi King Astina. Lho, ngopo Astina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. seru ya omongane, Tru. Cetok nesu iki. Tu pandasmu kowe. Anggrono sedhi ana ning ana. Tulung sawang. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentas ya serius. Yo yo. Ngopo sing ngastina? Dudu Dora Bimanyu. Lah putus kowe nang sel kok apa? Jenengan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngawarta. Lho. Pandhawa sono tulung sasi kok sono Ngastina? Ngawarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Hmm, Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Hmm. aku lopo. Lan atiku dadi siji aku mentaimu. <laughs> Mencintaimu cinta aja dirangi. blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Pegawan Durna. Lah iya terus diutus Durna Bimanyu kok nyuwun Pegawan Durna Pandhawa teng pundi ning Pegawan Durna mboten saged paring wangsulan malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kok dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Eh nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kali Begawan Durna. Wah, panas manik cacarat sinten bawono. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong, ora lumrah manusa iki. Wah, eh! oh, setan kowe. Kok kowe ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedak. Wah, ngilangi dramatik kowe selaya. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? <laughs> Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafal e. Ora wae karo kalimat e eh, kemarin. Hmm? Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis oh, to. Cunda manik mungsuhe negara. Ah rame iki. Ah. Mereka anak Prabu Madura. Nggih. Mliko Kiai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku arepe piye? Mesti arep ditamake wong, iya. Mesti arep ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, Tepat kula napa? Sampeyan gawa pusaka kula gawa pusaka. Ora sak kokian gelem. Diduwa piye? Mboten, mboten ya. Mboten, mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Hmm, kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih, nggih. semua sampean niku lho ngerti, nggawa negara mati mateni Petruk to. Nah, sing nggawa negara sampean. Cundho maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Bola Dewa niku gedhene sing meniki tau tate dipong karo Petruk. Bola Dewa niku iso tak kira tumeng kula labuhane Petruk. Para dewa sapa tinggal di bawa Cakrawati bau dodom niku labuan labuhane Petro. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petro, sing arep gendak sikara karo Petro, sing arep minta ala karo Petro, para dewa ora trima. Nggih, leres menika. Petro nika ya gedhe labuhe dari pegaringan Mandura. Petro menika ya gedhe itu merapat paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula ngajeng mateni lampune Petro, Kak. Mboten Petro ngajeng mateni lampu ngarepan anu Petro. Lah kok tak gocul do mane? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petro ke mawon. Anu mau biar cepet cepet ya bisa ya. Ini ngapa sih? tiru-tiru sampean. Neng kata-kata nih udah cocok. Ayo Bali. Bali. Bali mboten. Mboten Bali sampean gawe resune Baladewa. Kula teng negara Mestra digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Mestra digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan, langsung mawon.